для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташок. Неспадзяваная для Васіля і для сябе, Ганна горача з той жа рашучасцю запытала: « Вася, а табе не шкода, што ў нас так няскладна. У яго лягла хмурынка між броваў. Ён нічога не трэба, Ёй толькі ведаць хочацца. Толькі ведаць не для якіх-небудзь думак, разлікаў, а так для душы, Ганна глядзела на яго, чакала, замёршыўся. Не шкода, Вася. Чаго гаварыць, адказаў Васіль. Ну, не шкадуеш, скажы, пустое это. Ён, праўду, кажа, Не трэба пытацца ў яго больш. Пустое гэта. Але ж ёй так хочацца ведаць. Скажы, Вася, я хочу знаць. Што з таго шкадуеш ці не шкадуеш? Сказаў Васіль. А ты скажы. Я хочу, Вася, ну ты скажы, не шкадуеш? Ну от, ён нібы гаварыў, прыйдзеш у галаву такая непатрэбшчына. Кончана ж усё. Кончана? Ну ты ж знаеш, ты ж, Васіль зазлаваў, няхай злуе так лягчэй, так лепш, чым гэты нядобры холад. Ты ж пачала ўсё. Яна згадзілася нават нібы з радасцю. Я, я вінавата, я, я, Вочы яе хутка заслала слязамі Ганна закрыла твар далонямі. Людзі ўбачаць, сказаў Васіль. Няхай бачаць, А што мне паплакаць не можна ніколі. Гаварыць будуць, А няхай гавораць. А ты што баішся, спытала Ганна. Я? А мне што? Ганне палягчэла, Пра яе не пакоіцца. Пра яе думае, значыцца, не зусім абыякавы. І яна ціха, як бы не верачы сабе сказала: « А ты не забыў са ўсім, Вася. Ён не адказаў. Дзіўныя пытанні часам у гэтых жанчын бываюць, абы запытацца. Яна ўсё зразумела і без слоў: « Не забыў, Вася. Не забыў, Вася, мне зараз так добра, мне больш нічога і не трэба было. Толькі знаць гэта і ўсё. Ганна са слязамі ў вачах усміхнулася. Е, і ў мяне зараз радасць. Васіль аб нечым думаў. Пра што ж ты, Васіль? Ды от, як жа цяпер нам быць, Ганна? Да іх ішоў хведька, убачыўшы гэта Васіль, недовольна нахмурыўся, Ганна здагадалася. Не падабаецца, што прыйдзецца спыніць размову, і адчула, якое жаданне з'явілася ў ім. Якія словы зараз сарвуцца з яго неспакойных губ і сказала сама: Вася, а давай побачымся. Як? спытаў Васіль. Ну, я прыйду. Куды толькі? А калі? А хоць заўтра, як сцямнее. Ён зірнуў, як бы сам пытаўся. Гумну хіба, дзе яблуня? Добра, Вася. Добра. Калі ішла назад, не чула пад сабой зямлі. На сваёй паласе раптам гарэзна абхапіла хведьку, сціснула. Хацелася смяяцца, крычаць. Не забыў, не выкляў. Любіць. Любіць. тую ноч, ні ў дзень потым, нічога больш не было асаблівага. Усё было, здавалася б, як і раней. Так жа бошкала за дзвярыма свякруха, так жа хроп разлёгшыся на ложку яўхім, так жа рана усхапілася, даіла карову, паліла ў печар, марнавалася з будзённымі заўсёднымі клопатамі, але ці ляжала за ўсю ноч, не счыніўшы вачэй, ціха, нястрымна усміхалася ў цемру. Ці хадзіла завіхалася днём, ледзь магла ўтрываць смех, шырокую радасць. Нагам было лёгка. Рукі бегалі спрытна, весела, нібы не заўсёднае, ненавіснае рабіла, што б не рабіла, успамінала Васіля кожную рысачку на твары, кожны знак пяшчоты, кожнае слово, шчыры і трудны, поўны вялікага значэння гаворкі з ім. І вясёлая надзея ні на момант не ўціхала ўгання, трывожыла, трывожыла нецярплівым, радасным чаканнем. сягоння. Сягоння ўвечары, нібы штосьці спявала ў ёй. Сягоння, хутчэй бы той вечар. Час ад часу успеў гэты ўрывалася неспакойнае, каб не перашкодзіла што-небудзь, але не магло утрымаць яе радасць. Жыло, веравала ў думках у грудзях адно сягоння сягоння ўвечары. Раўнівая глушачыха хутка заўважыла незразумелую перамену, паглядзела на Ганну з падазронасцю. Што это? носіць цябе як нячыстая сіла, прабурчала яна ўслед ганне. Пачула старая сквара. Пачула, носіць, носіць. Толькі не нячыстая сіла, падумала Ганна са злой радасцю і з помстай. Увайшла ў сваю палавіну, убачыла на лаве на стале сонечныя паскі і засмяялася. А дзень які, як свята. А хіба ж гэта не свята? Свято моё, свято. Пасля обеду, хаваючы нецярплівасць, знарок абыякова Ганна сказала, што пойдзе да сваіх памагчы. Старая, што аказалася якраз у іх палавіне, упікнула – От гаспадынька называецца гаспадынька. Толькі і думкі, што пра другіх, пра чужых, чужыя ёй даражэй. Ганна, не тойчы непрыхільнасці да яе адрэзала, А яны мне не чужыя. Гэта ж сваякі мае родныя. Як ты гаворыш з маткаю, умяшаўся Яўхім, здымаючы з кручка аброць, надумаў з'ездзіць у лес. Як гавару, як трэба, адказала Ганна. Не навучылі, мабыць, цябе. Не навучылі. Цябе не папыталіся, адказала Ганна. Я ў хімка. Як жа ты гэта трываеш, Як жа ты пераносіш гэта? От да чаго дабрата твая. Я ў хім сказаў пагрозна: Не навучылі. Дык я цябе навучу. Навучы, навучы, Яўхімко, зноў сказала старая. Позна мяне вучыць і не вам, клікнула Ганна. Яўхім здзіўлены, паглядзеў на жонку. І штосьці новае, незвычайнае было ў ёй, ва ўсім голасе ў позірку, Ён прывык да тупой, нерадаснай пакорлівасці яе, і як тое, як Ганна цяпер абыходзілася з ім і маці, смела не залежла нават задзірыста, было яму незразумела. Не мне кажаш вучыць, Яўхім густа пачырванеў. Рукі яго задрыжалі, і раптам ён крыкнуў не мне. Яўхім раз'юшану скінуў аброць, апярэджваючы яго Ганна затуліла твар далонямі, уціснула галаву ў плечы. Удар упаў на рукі і на сківіцы Ганны. Не мне, зноў зароў Яўхім і ударыў другі раз. Не думаў, што Ганна кінецца ў ногі, стане прасіць літасці, ведаў ужо яе, але чакаў, што загалосіць хаця б плакала ж раней бывала, але цяпер нават не заплакала. Калі адняла твару далоні, убачыў, вочы яе зусім сухія. І глянула на яго Ганна з такой нянавісцю, што яму на момант стала няёмка. Яўхім аднак прыгразіўся: « Но я цябе навучу. Дякуй, Навучы уже! Голос у Ганны был хриплый, жесткий. «Вовек не забуду!» С рассеченной цуглями Ганниной долони тякла кров. Кроплями падала на подлогу. Старая молчала, глядячи то на невестку, то на сына. «Помни меня!» Яухим важко повернулся, моцно бразнул дверыма, затупал у сенцах на ганку. Пасля таго, як ён выйшаў, Ганна і свякруха не перамовіліся ніводным словам. Неўзабаве Йохін праехаў паўз вокны, прарыпеў адчыняючы зачыняючы варотамі. Старая стаяла ля акна, сачыла за ім, пакуль ён не схаваўся з канём па вуліцы. Ганна сабралася ісці да сваіх. Глушачыха праводзіла яе позіркам непрыхільным, ненавідным, але не сказала нічога. Вуліца з краю ў край блішчала цягучы дзёгаць гразю, якая ў гэтай дні не высыхала. Пасярэдзіне вуліцы гразь была перамешана конскімі нагамі, калёсамі. Было яе там столькі, што часта даходзіла да галовак колаў. Людзі звычайна ліплі бліжэй да платоў. Каля плота ішла і Ганна. Гразь была ўжо холодная, і босыя ногі моцна стылі. Яна быццам не чула гэтага. Гэта. Дзень быў такі ж ясны, рэдкі, незвычайную гэтую познюю асеннюю пару, але Ганна не заўважала ўжо святочнай яго яснасці. Трапляліся сустрэчныя, віталіся з ёю, яна адказвала нібы спакойна, хавала ў сабе свой смутак. Хто ніхто азіраўся ўслед ёй, чулі ўсё ж, што бяду нейкую тоіць не здзіўляліся. Ведалі, як ёй з глушакамі жывецца. Бацька і хведька былі ўжо на прыгуменні. Ганна стала памагаць ім перабіраць бульбу. Рупячыся гэтым сярод сваіх яна паспакайнела і думкі пайшлі цвярозы і рашучыя. Не буду. Не буду я цярпець. Нашто і жыць, калі так? Кіну ўсё. Кіну. Між гэтых думак яна ўспамінала сустрэчу з Васілём, Успамінала зноў з любасцю усё, што ён казаў, слова за словам думала пра вечар, які набліжаўся, і станавілася ганні быццам бы радасна і трывожна. А ці будзе ён гэты вечар? Ці будзе ўсё так, як хочацца, ці прыйдзе Васіль. А што, калі якая, неспадзелка перашкодзіць ім. А што калі ён перадумае? Было б гэта няшчасце. А у яе ж цяпер уся радасць, уся надзея на аднаго яго прыйдзе. Прыйдзе, супакоівала сябе Ганна, старалася, заглушыць трывогу. Ледзь павячэрыла ў поцемках са сваімі, выйшла на двор. З двара агародам на прыгуменні на дарогу за гумнамі. Яшчэ не дайшоўшы да Васіля, стала, і трэба было ёй аддыхацца. Сэрца моцна няўціхна калацілася. Чаго ж яно так калоціцца гэта сэрца? Такое неспакойнае яно, такое ўзрушанае і трывожнае. Ногі стылі, было холодна. Ад неласкавага ветру, што находзіў моцнымі хвалямі, біў у твар, поўз за каўнер вечар здавалася проста сцюдзёнам. Ганна ледзь стрымлівала дрыжыкі. Яна станавілася і чакала. Неба звісала вельмі нізка. Толькі недзе далёка за балотам цьмяна тлела тоненькая паска. Гумная, плоты, древы, чарніла макравая цемра. Ганна паслухала і ціха адчыніла вароты васілёвага прыгумення. Тут за вуглом гумна павінна быць яблыня. Вось яна. Ганна стала і агледзелася. А дзе Васіль? Але яго не было. Ганна прытулілася да яблыні і пачула, як сіратліва гайдаецца шуміць голае голле. Яшчэ здалёк пачула крокі. Хтось ішоў да прыгумення ён, Ці не ён, калі пройдзе па сцежцы, значыцца не Васіль, зверні сюды тады ён. Ганна насцярожана чакала. Чалавек звярнуў да яе і наблізіўся. Стала відна ў змроку цёмная постаць. Ты прышаптала яна. Я, запазніўся, прыехаў позна, сказаў Васіль. Яны стаялі, маўчалі, але самі поўніліся пачуццямі і чаканням. Нярадасныя, небесклапотныя былі гэтыя пачуцці, нялёгкае чаканне зусім інакшае было ўсё, як тады тры гады назад, калі ён быў нежанаты, жанаты, а яна не замужам. І не чалавек яе, і не жонка яго адны былі гэтаму віною. Ні ён, ні яна не думалі пра іх, і Васілі Ганна жылі ў гэты момант толькі сваёй сустрэчай, адчуваннем таго, што як калісьці яны зноў разам, у цемры адны. А ўсё ж радасці і блізкасці ранейшай не было – штосьці радніла іх і прыцягвала адно да адна, да адной, але і стрымлівала, аддзяляла. Перажытая паасобку, многія дні і месяцы мяжою ляжалі між іх. І не чужыя быццам былі Ганна і Васіль, але як бы ўсё ж такі чужыя. Васіль пачуў, што Ганна дрыжыць. Холадна? спытаў ён. Так. Хадзем у гумно, зацішні там. Не трэба, сказала Ганна, хутка ж дадому. Пакуль тое. І ўсё ж пайшла Ганна за Васілём паслухмяна праціснулася ў прачыненыя варота. У гумне здалося цёпла, не хадзіў сцюдзёны вецер, як на вуліцы, але ток быў як лёд. Тут салома ў застаронку, ціха сказаў Васіль. Салома падатліва села пад імі, атуліла з бакоў. Ганну капала ў салому ногі, адразу стала утульней і цяплей, пахла прэллю са страхі, Токам свежай нядаўна памалочанай ржаной саломай, у гары недзе пад страхой цеўкнуў з прасонку верабей. Васільня зграбна, як бы першы раз у жыцці абняў ганніны плечы, а потым стаў лашчыць яе, туліть да сябе. Спачатку нясмела няўпэўнена, але чым далей, то смялей і гарачэй. Гэта быў ужо не той сарамлівы дзікаваты Васіль, але Ганна не думала пра гэта. Не тая была і яна. Ды што ж з таго? Ім было так хораша. Яна не працівілася, сама тулілася да яго. Да І тады яна пацалавала яго і так, што ён як не задыхнуўся і тулілася, ўсё тулілася, дрыжучы ўся, як у лихаманцы ад агню, што поўніў яе і ад нецярплівасці і ад праі. Быць бліжэй, бліжэй з ім. Вася, мілы, родны мой, сказала ціха яна. Потым ляжалі яны ціхія, паспакайнелыя, доўга не гаварылі і раптам з роспачу Ганна прызналася: « Не вытраваю я вася. Васіль адчула зірноў, нібы не зразумеў. Я, можа, утаплюся, сказала Ганна. Васіль насцярожыўся, ну, ты тое ўжо. Табе аднаму кажу. Не пытайся, боля не хачу пра яго. Ганна парывіста горача зашаптала: « Родны ты мой, быў ты ў мяне адзін. І адзін астаўся, хоць я цябе і не бачу, ты толькі адзін у мяне. І ўсё няпраўда, што гаварылі колісь пра мяне і пра яго. Пра Яўхіма гэта ж няпраўда не было ў нас да вяселля нічога, як перад Богам кажу, як на споведзі. Няма нічога выдумляць, Усё плёткі тыя, няпраўда. Ты ў мяне быў адзін адзін астаўся, я можа толькі і жыву цяпер, што ты е ў мяне. Ты у мяне і цяпер адзін адна радасць. Я ж таму і прыйшла, ты не думай нядобрага пра мяне вася. Я ж не думаю, адказаў ён. Можа, не трэба было набівацца на сустрэчу гэтую. Але ж мне так хацелася хоць трохі пабыць у дваіх разам, хоць словы сказаць, хоць пачуць адно толькі слова. І раптам яна прызналася шкадуючы. Злая была я тады на цябе не паверыў мяне. Другім ты паверыў, А мне дак не паверыў. Гаварылі ж людзі, адказаў Васіль. Гаварылі, А ўсё-ткі мы памірыліся б, мабуць, кіб не мачыха, вельмі ж добра карчовага захацелася ёй тады сваячкай карчовай захацелася стаць. — сказала Ганна. «Я так зразу неяк привыкнуть не мог, что ты замуж за Яухима пойшла. Я и сама думала потым, а як же так? Як же я сгодилася? Як могла я гэта зрабіць? Ну як? Могла? Не своя охвота, супокоил яе Василь а вінавата выходзіць сама. Яна сказала гэта цвёрда: Сама вінавата, самой і бедаваць век. Свет не без добрых людей. Чутка праганены спатканне з Васілём вельмі хутка дайшла да глушаковай хаты. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка Пташук.